Though I know that evening's empire has returned into sand vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel to grip, my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dance and spill my way, I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone. It's just escaping on the run. And but for the sky, there are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme, to your tambourine in time. It's just a ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. It's just a shadow you're seeing that he's chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. disappearing through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Time Marine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Ben Ercüment Gürçay. E, programımızı Bob Dylan'ın 1965 yılında çıkan Bring It Back Home albümünden Mr. Tambourine Man şarkısıyla açtık. E, Bob Dylan'ı tek cümleye sığdırmak çok zor. Dylan kuşakları etkilemiş, insanları müziğiyle birleştirmiş. E, sadece şarkıcı ve besteci değil bir ozan. E, hatta kimilerine göre çağımızın Shakespeare'i. E, aslında bu programı tümüyle ona ayırmayı düşünmüştük ama yanı başımızda yaşanan korkunç savaşı ve e, büyük insanlık dramını görmezden gelmek mümkün değildi. İnsan olarak buna hakkımızda olmadığını düşünüyorduk. E, onun için bugün hem İsrail-Filistin savaşını konuşacağız hem de Dylan'la özdeşleşmiş şarkılarını dinleyeceğiz. lafı daha uzatmadan bu programı birlikte hazırladığımız... E, internet gazetesi Medya Günlüğü'nün yöneticisi, e, gazeteci Cenk Başlamış'a hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz Cenk Bey. Hoş bulduk e, <coughs> Ercüment Bey. Teşekkür ederim. <coughs> ben sayıyorum bu birlikte yedinci programımız. Son Harika. program e, Temmuz ayındaydı. Hı hı. Söylediğiniz gibi e, tamamen e, Bob Dylan'ı ayırmaya düşünmüştük, karar vermiştik hı. ama tam biz bu yayına hazırlanırken maalesef savaş çıktı. Hı. Savaşı konuşacağız ama bu açılışta ıı, çaldığı e, çaldığımız Mr. Tambourine Man şarkısıyla ilgili bir şey sormak istiyorum. E, yani adı nereden geliyor bu şarkının Cenk Bey? Vallahi ben Bob Dylan'ın yalancısıyım. Onun anlatmasına <laughs> göre e, şarkıya ve adına ilham veren Bruce Lancorn adında siyahi bir şarkıcı. Amerikan hmm. folk müziği tarzında müzik yapan e, maalesef 2017 yılında hayatını kaybetmiş. E, Lancorn e, bir provaya böyle e, kocaman tasnaklı bir Türk davuluyla geliyor. Davulun üzerinde işte çan gibi bir şey var ve e, bu görüntüden Bob Dylan çok e, etkileniyor ve ortaya bu şarkı çıkıyor okuduğum kadarıyla. E, şarkının sözlerinde geçen jingle jungle eğer doğru çeviriyorsam hmm. Türkçe'ye herhalde şangır şungur hmm. olarak e, çevrilebilir. Kısa hikaye böyle. Tamam. Ee, şey şimdi tabii bu tatsız bir konuyu savaşı konuşacağız ama e, bu konumuza geçmeden bir şarkı daha dinleyelim mi? Hangi şarkıyı getirdiniz yanınızda? E, tabii seve seve e, şarkı 1963 yılında çıkan Free Will'in Bob Dylan <clears throat> albümünde yer alan A Heart Rain's Gonna Fall e, ee, 62 yılındaki Küba krizinden hemen sonra bestelenmiş bir şarkı. Neydi o kriz onu hatırlatalım kısaca. Ee, işte Amerika Türkiye ve İtalya'ya, Sovyetler de Küba'ya nükleer füzeler yerleştiriyor. Bu da büyük bir uluslararası krize yol açıyor ve işte o zaman dünya yöneten iki süper güç, iki büyük güç e, ABD ile Sovyetler e, bir nükleer savaşın eşiğine kadar e, geliyor. İşte e, bu şarkıda bir çeşit e, protest balat. E, Hearts e, Rain is Gonna Fall. Tamam dinliyoruz. Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of twelve misty mountains. I've walked and I crawled on six crooked highways have stepped in the middle of seven sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. So highway diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers a bleeding. I saw a white ladder all covered with water saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard, it's a hard rain. They're gonna fall. what did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were ablazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter heard the sound of a clown who cried in the alley. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rains are gonna fall. Oh, what did you meet, my blue-eyed son? And who did you meet? my darling young one. I met a young child beside a dead pony. I met a white man who walked a black dog. I met a young woman whose body was burning. I met a young girl, she gave me a rainbow. I met one man who was wounded in love. I met another man who was wounded in hatred. And it's hard, it's hard, it's hard, it's hard, it's hard are gonna fall. And what'll you do now, my blue-eyed son? And what'll you do now, my darling young one? I'm a going back out for the rain starts a falling. I walk to the depths of the deepest dark forest Where the people are many and their hands are all empty Zaten neredeyse iki yıldır Dünya-Rusya-Ukrayna Savaşı ile yatıp kalkıyor. Biz de Babil'den sonranın bir bölümünü savaşa ve Rusya ve e, Ukrayna müziklerine ayırmıştık Cenk Bey. E, kuzeyimizdeki o savaş bitmeden 7 Ekim sabahı bu kez de güneyimizde bir savaş başladı. E, sanıyorum uzun uzun anlatmaya gerek yok. Herkes olanları biliyordur. E, önce Hamas militanları İsrail'e sızdı. İşte aralarında sivillerin de bulunduğu e, çok sayıda kişiyi öldürdü. Sonra rehineler de alarak geri çekildi. İsrail'in tepkisi çok sert oldu. İşte İsrail Başbakanı Netanyahu Hamas'ı yok edeceğiz dedi. Dedi ama Hamas'ın yaptıklarının acısını Filistinlilerden, masum sivillerden çıkarmaya başladı. İşte o gün bugündür İsrail hem Gazze'yi abluk altında tutuyor atıyor hem de e, aralıksız bombalıyor. E, bir yandan gökten yağan bombalar, diğer yandan su, yiyecek, ilaç ve e, elektrik gibi en temel ihtiyaçlarından mahrum insanlar var. Hamas'ın İsrailli sivillere yaptığını kabul etmek mümkün değil. Aynı şekilde İsrail'in Filistin halkına yaptıklarını da e, kabul edemeyiz. Yani iki taraftan birini seçmek zorunda değiliz öyle değil mi Cenk Bey? Elbette yani iki yanlış bir doğru etmiyor. Bu sabah e, baktığımda <clears throat> en son Filistin'de sivil kayıpları 4700'dü ki bunların büyük Korkunç. bölümü e, çocuk ve kadın. E, tabii e, bir de başından beri yanıtsız kalan bir soru var. Herkesin aklına takılıyor aslında. Hamas neden böyle bir saldırı düzenledi? E, yani normal Hı. şartlarda bile İsrail Filistinli sivillere saldırmak için bahane bile arama gereği hissetmiyor. Hı. Şimdi neden böyle büyük bir koz verdi? Bu bir muamma. E, Hamas'la İsrail Gizli Servisi Mossad arasında ilişki olduğunu iddia edenler var. Evet yani onları ben de görüyorum okuyorum ama hani bu bu e, derinlemesine bildiğim bir konu olmadığı için e, bu konuda yorum yapmak istemem. Bir de hani sizin kadar detayına hakim olamasam da yani bu e, Filistinler arasında da görüş ayrılıkları var diye biliyorum. E, biraz anlatır mısınız aralarındaki ee, sorun nedir? Evet yani e, bayağı karmaşık ve uzun bir mesele. E, hatırlıyorsunuzdur. E, e, Filistin Kurtuluş Örgütü Yasar Arafat liderliğinde İsrail'e karşı e, uzun süre silahlı mücadele verdi. Sonra 93 yılında e, Oslo Barış Anlaşması imzalandı İsrail ile Filistinler arasında ve hı hı. ardından da Batı Şeria ve Gazze'de e, Filistin Ulusal Yönetimi kuruldu. Yani bu bölgeleri idare edecek bir yapı. Aslında ben yapı diyorum ama bunu devlet olarak tanıyanlar var. Hmm. 138 ülke, ülke var. Hmm, 138. Ve e, Türkiye de onlardan biri. Bu e, yapının başına Mahmut Abbas var. Aynı şekilde Türkiye Mahmut Abbas'ı Filistin Devlet Başkanı olarak bakıyor. Fakat şöyle bir nüans var. E, bu devlet Birleşmiş Milletler üyesi değil e, gözlemci devlet statüsünde. Peki sonra ne oluyor? E, 2006'da Gazze'de seçim yapılıyor ve bunu Hamas kazanıyor. E, hemen ardından da Abbas'a bağlı e, güçleri e, tasfiye ediyorlar. Şimdi tasfiye ediyorlar biraz yumuşak kaldı. E, resmen öldürüyorlar e, ve tamamen bölgeyi ele geçiriyorlar e, şu anda hukuken Gazze hala Filistin ulusal yönetim ya da Filistin devletine bağlı e, kağıt üzerinde ama pratikte Hamas tarafından yönetiliyor. Peki aralarında ne fark var? E, Batı Şeria'daki Filistin yönetimi İsrail'i tanıyor. Yani e, İsrail'in bir devlet kurma hakkını, e, var olma hakkını kabul ediyor ve sorunlar görüşmeler yoluyla çözülsün diyor. Hamas ise dinci bir örgüt. E, bazen farklı açıklamalar yapıyor ama özünde İsrail'i var olma hakkını, devlet kurma hakkını kabul etmiyor ve e, silahlı mücadeleye yürütülmesi gerektiğini söylüyor. Anladım. Ee, peki e, şey biraz e, soluklanalım mı? izin verirseniz e, sizin getirdiğiniz bu hmm, parçayı ben anons etmek istiyorum. E, Man of Peace. 1983 ee, yılında çıkan Infidels albümünden e, Dylan bu şarkıda yolsuzlukları, adaletsizlikleri eleştiriyor ama aslında insanın iki yüzlülüğünü anlatıyor. E, mesela şarkıda kötülüğün bazen e, führer kılığında ya da bazen rahip kılığında karşımıza çıkabileceğini söylüyor. Man of Peace Bob Dylan'dan dinliyoruz. Müzik 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programın dinliyorsunuz. E, bugün canlı yayında internet gazetesi, e, medya günlüğü yöneticisi, gazeteci Cenk Başlamış'la İsrail-Filistin e, savaşını konuşuyoruz. Cenk Bey'in canlı yayına gelirken yanında getirdiği Bob Dylan şarkılarını dinliyoruz. Evet. E, Cenk Bey bu İsrail konusuna dönmeden biraz e, Bob Dylan'ı konuşmaya devam edelim mi? E, programın tabii, tabii. başında onu tek bir cümleyle anlatmanın zor olduğunu söylemiştim. Sizce nedir Dylan'ı farklı kılan? Yani müziğe nasıl katkıları oldu? Hangi alanlarda öncülük yaptı? Ee, ne derece önemli bilmiyorum ama Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor. 24 Mayıs 1941 tarih. Yer Minnesota yani Amerika Birleşik Devletleri. <laughs> e, gerçek adı yani ilk doğduğu anda Robert Alan Zimmerman. E, şu anda bildiğimiz adını şarkıcılığa adım attığı zamanlar alıyor. E, bu arada ilginç bir bilgi büyük annesinin Kars Kağızmanlı olduğunu söylüyor Dylan. 19 e, yaşında şarkı söylemeye başlıyor. İdoli o zaman ünlü Amerikalı folk şarkıcı Woody Guthrie. E, programın başında e, bir şarkı çaldığımız albümü Free Bob Dylan'la e, folk müziği macerası başlıyor. Ki bu albümde ünlü Blowing in the Wind de var. e, tanırlı <laughs> arttıkça siyasi konularla da daha fazla ilgilenmeye başlıyor. Mesela 63'te e, Washington'daki e, ünlü yürüyüşe, o büyük yürüyüşe, devasa yürüyüşe katılıyor. E, bu e, ırk ayrımına karşı yapılan çok tarihi bir eylem. Amerikan tarihinde Sivil Haklar yer, Hareketi. E, yer hmm, almış e, hmm. Hmm. bir eylem. E, bu arada müzik tarzını değiştirmeye başlıyor. Elektronik aletler de kullanıyor ki e, folk müziğine hayran olan müzikseverler bu durumdan pek hoşlanmıyor. Hmm. İhanete uğramış duygusuna kapılıyor. Hatta e, 1965'teki Newport Festivali'nde bu nedenle sahneye çıktığı zaman yuhalanıyor. Hmm. E, ama daha yeni tarzda daha geniş kitlelere uzanıyor. E, işte insan hakları örgütlerini destekliyor. <clears throat> ülkesindeki e, adaletsizlikleri so, e, sorguluyor. Bunları anlatan şarkılar yapıyor. İlginç bir yönde ressam olması. Yani bayağı satan e, sergilenen resimleri var. Ee, Time dergisi onu 20. yüzyılın en önemli 100 kişisinden biri seçti. 2016'da edebiyat dalında Nobel e, ödülü aldı. Ödülün verilme gerekçesi ilginç. E, Amerikan müziğine yaptığı şiirsel katkılar. İstiyorsanız burada da bir ara verelim ve tamam.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 Cenk Bey sanıyorum bizi dinleyenler e, Bob Dylan'ın John Baez ile ilişkisini de merak ediyordur. Hmm, kısaca onu da değinelim mi? Hatta e, geçen hafta Açık Radyo'nun da medya desteği verdiği sinema ekimi kapsamında e, John Baez'in yaşam hikayesini anlatan bir belgesel gösterildi. John Baez, I'm a Noise izleme şansım oldu e, belgeseli. Daha önce hiç hayatımı böylesine açmamıştım diyen Baez filmde ilk defa sahne ve özel yaşamından da söz ediyordu. E, işte Bob Dylan'la gençken yaşadığı birlikteliği, güzellikleri ve ama aynı zamanda e, duygusal ve psikolojik sıkıntılarını da ilk defa açıkça anlatıyordu. Evet e, aslında bayağı uzun bir hikaye. E, bu ilişkiyi Romeo Juliet aşkına benzetenler bile var. İlk tanıştıklarında Baez Dilimiz artık e, ünlü olmuş, e, üne kavuşmuş bir sanatçı. Dilimiz ise henüz yolun başında. Ona ve sesine hayran e, bazı bir anlamda onu elinden tutuyor. Konserlerine davet ediyor. Birlikte şarkı söylüyorlar. Hatta onu seyircilere yakında adını çok duyacağınız adam diye takdim ediyor. Aralarında üç yıl süren bir ilişki başlıyor. Müzik tarzları ve siyasi görüşleri uyumlu. Birbirlerine ilham veriyorlar. Ama anladığım kadarıyla daha çok Dylan'dan kaynaklanan sorunlar nedeniyle ayrılıyorlar. Ki zaten e, o da sonradan Baez'e kötü davrandığını e, kabul ediyor. Hı Baez de e, ona uzun bir süre baya bir öfke ve e, kırgınlık duymuş Hı. ama sonuç olarak tarihe geçen bir aşk yaşamışlar. Peki hmm, şimdi hangi şarkı var? Hangi şarkıyı getirdiniz yanınızda? <laughs> Sanıyorum e, Bob Dylan hayranlarının sabırsızlıkla beklediği şarkıya sıra geldi. Blowing in the Wind. 62 yılına ait bir beste. Zamanın sınırlarını aşan unutulmaz bir şarkı. Yine insanın içindeki kötülüğü, vurdum duymazlığı ve iki yüzlülüğü anlatıyor. Ee, şarkıda insan haklarının çiğnenmesine ve o dönemdeki silahlanma yarışına vurgu var. Mesela bir yerinde e, mealen söylüyorum ben e, bir insanın bu dünyada çok fazla ölüm olduğunu anlaması için daha kaç kişinin ölmesi gerekir diye soruyor ve hemen ardından yanıtı veriyor. Cevap rüzgarda uçuşu veriyor. Kaybolup gidiyor. Yani kısaca insanoğlu acılara e, kafasını çeviriyor mesajını e, veriyor. Evet bu şarkı Dylan'ın unutulmaz bir bestesi ama e, madem John Baez ilişkisinden bahsediyoruz bir sürpriz yapalım tamam. ve ikisinin birlikte söylediği kaydı dinleyelim. Tamam. Bob Dylan ve John Baez birlikte söylüyor Blowing in the Wind. We have a special friend of mine who's been a friend of mine throughout the years. It's Joan Baez, and she is great. We want to dedicate this to all the people in Hibbing, in Minnesota. Duluth, Minnesota. Sean Baez ve Bob Dylan'dan e, protest müziğin başyapıtı e, olarak kabul ettiğim e, Blowing in the Wind şarkısını dinledik. E, Cenk Bey 1962'de e, yazmış Bob Dylan bu şarkıyı. Yani benimle yaşıt. Siz de 63 doğumlusunuz de değil mi? 63, yani evet. Blowing in the Wind aynı <laughs> yaştayız. Çok evet. güzel. Şey bu Bob Dylan konusunu kapatmadan önce şu anda ne yapıyor Bob Dylan? Takip edebiliyor ee, musunuz? Ee, aktif <clears throat> müzik yaşamına devam ediyor. Hı -hı. Hatta 2020'de yeni bir albüm çıkardı ki bu 39. stüdyo albümü oldu. Hı. Adı Rough and Rowdy Ways. E, bu albüm çıktıktan sonra çok ilginç bir şey oldu. E, albümdeki parçalardan birinin adı Murder Maswell. Ee, Kennedy'ye, Başkan Kennedy'ye hmm. düzenlenen suikastla ilgili 17 dakikalık bir parça. Neden ilginç dedim? Çünkü e, bu parça listelerde e, bir numaraya kadar yükseldi. E, yani okuduğum kadarıyla e, yani kulağa böyle inanılmaz geliyor ama e, Dylan'ın 60 yıllık müzik hayatında daha önce görmediği bir başarı olmuş. Yani bir şarkısının e, bir evet. numaraya yükselmesi. Ben hala bunun doğru olamayabileceğini düşünerek mış diye e, anlatıyorum. Tamam. Şey yeniden konumuza dönecek olursak siz uzun yıllar Moskova'da gazetecilik yaptınız değil mi? 20 yıl mı kalmıştınız? 21 yıl. 21 evet. yıl. Hiç İsrail'e gittiniz mi? Ee, çok merak ettiğim bir ülke e, ama hayır hiç gitmedim. E, Yani çok da bilgim olmadığı için böyle genel yorumlar hmm. dışına taşmak istemiyorum. Anladım. Ama şöyle bir şey var. E, en azından uzaktan gördüğüm kadarıyla ben İsrail'i biraz Rusya'ya benzetiyorum. Hangi açıdan? sizinle Ukrayna Savaşı ile ilgili programda da konuşmuştuk. Hı hı. Bir kere baştan yani çok hassas bir konu olduğu için yanlış anlaşılma olmaması hı hı. için e, hemen söyleyeyim. Yani Rusya Ukrayna'yı işgal etmiştir nokta. Ben sadece Rusların ruh halinin de anlaşılması gerektiğini söylüyorum. Düşünün sürekli olarak e, batı tarafından kuşatılan bir ülke. Tarihte başlarına da gelmiş, işgal edilmişler. Bu korku genlerini işlemiş. Rusya zaten bir doğu toplumu. Bu korku e, çoğu zaman rasyonel düşünmelerini engelliyor. Yani halk düzeyinde de böyle, devlet düzeyinde de böyle. Yani Rusya'ya rasyonelite, akılcılık hakim olsa bence Ukrayna'yı işgal etmeleri söz konusu olmazdı. E, başta söyledim yani bunu Ukrayna'nın işgalini haklı çıkarmak için e, anlatmıyorum. Sadece tabii, tabii, tabii. Rusların genel ruh hali Hı -hı. bu şekilde. İsrail'i Rusya'ya benzettiğim noktada burası zaten. Ee, <clears throat> İsrail'de sürekli paranoya içinde yaşayan ve akıl sınırlarını aşan Anladım. bir Anladım. devlet. Hı Programımızın sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Ee, sırada Bob Dylan'ın Just Like a Woman şarkısı var. O şarkıyı getirmişsiniz. Ee, Dylan'ın bu şarkıyı John Baez için bestelediğini söyleyenler var. Ee, bu arada bir not işte şarkının sözlerini cinsiyetçilik ve kadın düşmanlığı yaptığı e, gerekçesiyle eleştirenler olmuş. Ee, şimdi bu şarkıyı dinleyelim mi Cenk Bey? Dinleyelim. new clothes. But lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes just like a woman. Yes, yeah, she does. She makes love just like a woman. like a woman, but she breaks just like a little girl. Queen Mary, she's my friend. Yes, I believe I go see her again. Nobody has to guess that baby can't be blessed till she finally sees that she's like all the rest with her fog, her amphetamine, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. It was raining from the first, and I was dying of thirst, so I came in here staying here. Ain't it clear that I just can't fit? Yes, I believe it's time for us to quit. And when we meet again, introduced as friends, please don't let on that you knew me and it was your world. Ah, you fake just like a woman? Yes, you do. You make love just like a woman. Yes, you do. Then you ache just like a woman. But you break just like a little Babil'den sonranın e, internet gazetesi medya günlüğü yöneticisi gazeteci Cenk Başlamış ile e, Bob Dylan'ın unutulmaz şarkıları eşliğinde İsrail-Filistin Savaşı'nı konuştuğumuz bölümünün sonuna geldik. E, Babil'den sonranın program kayıtlarına programın YouTube e, kanalından ulaşabilirsiniz. E, kanalın kapak fotoğrafının hemen altında program arşivinin linki var. E, Babil'den sonrayı Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarından da takip edebilirsiniz. Haftaya çok sevdiğim iki müzisyen arkadaşım program konuğum olacak. Ceren Tügen Akdeniz ve Çetin Akdeniz. E, sevgili Ceren ve sevgili Çetin Hocam aynı zamanda Açık Radyo'nun program destekçileri. E, birkaç ay önce evlendiler ve nikah törenlerinde davetlere nikah şekeri vermek yerine e, programcılarımızı desteklemeyi tercih edip e, radyomuzun 57. E, yayın dönemi program kitapçığını verdiler. Haftaya pazartesi programda e, sevgili Ceren ve ee, sevgili e, Çetin hocamla keyifli bir muhabbet yapacağız ve onların e, sazından, sesinden birbirinden güzel türküler dinleyeceğiz. E, Cenk Bey, e, savaş muhabbetleri pek keyifli olmasa da sizinle program yapmak benim için çok güzel, çok keyifli. Umarım gelecekte daha çok müziği, barışı, barışçı siyasetleri konuştuğumuz programlar yaparız. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum. E, Dylan'ın hangi şarkısıyla e, programımızı kapatıyoruz? Ben e, yani benim gibi böyle bir amatör müzik severe e, birlikte program yapma imkanı verdiğiniz için ben çok teşekkür ederim. Ben de çok e, keyif alıyorum. Bu arada ee, bir sonraki program için aklımda rock tarihine geçmiş gitar ya da baterist sololar var. Harika. Böyle bir e, tamam. program e, hazırlayabiliriz. Eğer gitar sololar Hı -hı. yaparsak e, Sultans of Swing Dire Ses mutlaka olacak. Onu tamam. baştan tamam. söyleyeyim. Tamam sizde. Şey yeni yılda yapalım mı? Yani yıl sonuna kadar hep konuklu programlarım olacak. Yani bu yıl için e, sözleştiğimiz müzisyen arkadaşlarım var. Hani yeni yıla sarkmasınlar istiyorum. E, bir de daha önce ben bir e, Karayipler'den bir denizciyi konuk etmiştim. Fahrettin Kaptan'ı. Şimdi yine Karayip Denizi'nde yelken açan Türkiye'li iki denizci arkadaşım var. İşte bu yıl Ocak ayında Atlas Okyanusu'nu 12 metrelik bir tekneyle 24 günde yelken seyriyle tek başına geçen ilk kadın denizcimiz Başak Bireli ve eşi Ömer şu an e, Karayipler'de e, Trinidad adasındalar ve e, yani işte Panama kanalından geçip Pasifik'e çıkmadan programı yapalım istiyorlar. Tabii seve seve. E, bu arada hani minik bir duyuru tabii, yapayım. Tabii, e, tabii. Babil'den sonra e, dinleyiciler için iler ilgilenenler olursa hı hı. E, bu programın band kaydını ve e, metnini, konuşmaların tamam. metnini 29 Ekim'de e, pazar günü Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde tamam e, medyagünlüğü.com sitesinde e, yayınlayacağız. Tamam. Hep e, bugün e, eski şarkılar çaldık hı hı. E, sizinle. E, son parçamız da 2020'de çıkan son albümden olsun. Tamam. Bob Dylan söylüyor. False Prophet yani sahte, sahte peygamber. peygamber. Hı hı, tamam. E, program destekçim e, Kemal Yazgan hocama çok teşekkür ediyorum. İmroz'da yaşıyor Kemal Hocam ve geçen yıl o da e, program konuğum olmuştu. E, Zeytinliköy Ovası'na bakan hmm, Zeytinliköy tepelerdeki evinde e, türküler söylemişti. İşte İmroz'u konuşmuştuk. Ben bu yıl yeniden İmroz'a gidip Kemal Hocam'la bir program daha yapmak istiyorum. E, programı Teknik Masa'da sizlere ulaştıran e, sevgili arkadaşım Andrei Grisku'ya da çok teşekkür ediyorum. E, haftaya pazartesi 13.00'da 95.0 ee, Açık Radyo'da yeniden buluşabilmek dileğiyle hepinize gönlünüzce yaşayacağınız güzel bir hafta e, diliyorum. Ee, Hoşçakalın. Hoşçakalın. Another day that don't end, another ship out. Another day of anger, bitterness, and doubt. I know how it happened. I saw it begin. I opened my heart. fleet footed guides from the underworld. No stars in the sky shine brighter than you. You girls mean business, and I do too. Well, I'm the enemy of treason, an enemy of strife. I just know what I know. I go where only the lonely can go. I'm first among equals, second to none, the last of the best. You can bury the rest, bury 'em with that silver and gold. Put them six feet under, and I pray for their souls. What are you looking at? There's nothing to see, just a cool breeze that's encircling me. Let's go for a walk in the garden so far and so wide. We can sit in the shade by the fountain side. I searched the world over the Holy Grail. I sing songs of love, I sing songs of betrayal. Don't care what I drink, I don't care what I eat. I climb a mountain with swords on my bare feet. You don't know me, darling. You never would, guess. I'm nothing like my ghostly appearance would suggest. I ain't no false prophet. I just said what I said. I'm just here to bring vengeance on somebody's head. But I should have nothing to hold. Open your mouth, I'll stuff it with gold. Are you you poor devil? Look up if you will. The city of God is uh, there on long goodbye. You rule the land, but so do I. You lusty old mule, you got a poison brain. I'll marry you to a ball and chain. You know, darling, the kind of life that I live when your smile meets my smile, or something has got to give. I ain't no false prophet. Nah, I'm nobody's bride. Can't remember when I was born.